Tako da smo mi prošli put spomenuli jedno od tih pravila koje sadrži vjerovanje u Allahova Subhanahu Wa Ta'ala savršena svojstva a to pravilo koje smo prošli put spomenuli, spomenuli to e, glasilo je sva Allahova svojstva su savršena u kojima nema u kojima nema znači bilo kakvog vida manjkavosti sa bilo koje strane i to je prvo pravilo koje su mi prošli put pojasnili koji su učenjaci e, postavili i učinili da bude jedno od pravila koja su vezana za Allahova te Kvetala savršena svojstva Večeras sa Kovoda ćemo nastaviti govoriti o tim pravilima. Tako da ova predavanja zahtijevaju veliku pažnju. Da osoba bude skoncentrisana na ono znači što se i o čemu se govori. Jer smo mi poslali prošli put nekoliko pitanja i vidjeli smo da niko nije odgovorio na ta pitanja koja smo onaj, postavili iz predprošlog predavanja. Tako da večeras nisam odlučio postaviti bilo koje e, pitanje iz prošlog predavanja, već samo tražimo od vas da posvetite pažnju. Ovo su vam jako bitne stvari, jako značajne za akidu, za vjerovanje koje imate u vašim srcima u Allaha te bareke Tako da ova pravila morate pažljivo saslušati, na najljepši način shvatiti, razumjeti, tako da ovdje nije dozvoljeno ni u kom slučaju da čovjek E, pogrešno shvati, da pogrešno razumije ili da pogrešno prenese. Znači, jako je bitno dobro shvatiti, dobro razumijeti, da bi poslije toga mogao čovjek drugima prenositi ono što je naučio. A nema sumnje da su ove stvari jako bitne. Temelji našeg vjerovanja. Znači, temelji našeg vjerovanja da vjeruješ u Allaha te bareke onako kako se on te bareke vetala E, kako njemu doluke je opisao svoje toj knjizi sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Tako da drugo pravilo glasi da je ova kategorija Allahovi Tebare Kevetala savršeni svojstava, savršeni osobina, šira i veća od kategorije Allahovi Tebare Kevetala lijepih imena. Upamtite, znači, kategorija savršeni Allahovi Subhanahu Wa svojstava daleko je veća i šira od kategorije Allahovi lijepih imena, što znači da mnogo više Allah te i ima savršenih osobina od lijepih imena, od lijepih imena kojima se on te Kevetala nazvao. To je iz razloga, dragi brate i cijena sestro, što Allahove te Kevetala savršene osobine, znači kada ga opisujemo, to dijelimo na one osobine koje ukazuju na Allahovo subhanahu wa ta'ala veličanstveno biće, i s druge strane osobine koje on te bare kvetala posjeduje, a koje su znači osobine njegovih dijela, njegovih radnji. A tih dijela i radnji toliko znači da postoji, mnogo da su neograničene, da niko taj broj ne poznaje. Znači niko ne poznaje broj Allahovi te bare kvetala neograničenih osobina njegovih radnji. Imamo primjer djela subhanahu wa u Kur'anu suri Lukman u ajetu kaže وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ Razmislite ovom primjeru. Inna Allahe azizun hakim. Allah Đelešanu u ovom ajetu kaže da su sva stabla, znači e, sva stabla, svo drveće Dunjaluka, daje primjer da su sva ta stabla poput pisaljke, poput olovke, poput kalema, pera, a da se u more jedno ulije još sedam mora, a to more da postane poput, znači, tinte mastila, a ta stavo da počnu da ispisuju Allahove tebare kvetala veličanstvene riječ, njegov govor. Kaže, ta mora, znači ne jedno more, nego još sedam mora, drugi koji su u to more, sve bi to presušilo, presahnulo, ne bi bilo u stanju ispisati Allahove subhanahu wa ta'ala riječ. A njegov kelam, znači Allahov govor, je od njegovih savršenih osobina. Pogledajte. Znači koliko je to e, neograničeno, kako je to nepojmivo, ne može čovjek shvatiti niti razumjeti. Znači čovjek ne može da shvati, da razumije i dokući Allahov te bareke ta'ala govor. Znači Allah te da daje primjer. Daje primjer da su pisaljke svo drvijeće Dunjaluka. U jednom mora su li još sedam drugih mora, da postane mastilo tinta, da se počne ispisivati Allahu subhanahu wa ta'ala veličanstveni govor, ne bi uspjele ispisati, sve bi to presahnulo, presušilo, a Allah te bareke ve ta'ala završava Kur'an, kur'anski ovaj ajde kaže Inna Allahe azizun hakim, a Allah je silni i e, hakim koji je mudri. Znači, silan je u tome da mu ne može niko biti ravan njegovoj veličini. A s druge strane, da je on e, hakim, mudar, pogledajte danas e, primjera, znači čovjeka mudraca. Nekada čovjek je mudar, pa napiše jednu knjigu, dvije knjige, pet knjiga, deset knjiga u toku života, stotinu knjiga, to je iz njegove mudrosti koju je sakupio, znanja, pa je to zapisao ili, znači, prenio na papir. A pogledajte ovaj primjer djelate Bare opisuje svoju, znači, E, savršenu mudrost. Znači koliko je mudar kada bi sve to se ispisivalo i zapisivalo niko ne bi uspio niti bio mogućan da zapiše Allahove Tebare Kvetala veličanstvene riječi. Drugi primjer Allah Đelšanu kaže halfehum bihi ilma. Znači ovaj ajet ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje savršeno znanje kaže da on zna šta oni radi. Šta su učinili? Znači, Allah te bare kvetala zna i šta ih čeka, šta ih očekuje. A oni, znači, valaju ne bihi ilma, a oni ne mogu njega obuhvati svojim znanjem. Koliko god čovjek se osjećao moćan, e, pametan, u stanju nije da obuhvati Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove savršene osobine <clears throat> onako kako njemu te bareke ve te osobine dolikuju. Znači koliko god da pokušamo našim ovim razumom koji je ograničen da obuhvatimo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim osobinama, nismo to u stanju mi učiniti. A pogledajte znači koliko Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje ti osobina, da on subhanahu wa ta'ala znači posjeduje savršeno znanje, da zna o svima, svaki detalj, šta se dešava, šta se čini, u samoći, najavi u svim znači mjestima svijeta, ništa mu to nije skriveno u ovome znači vidljivom i nevidljivom sve stvoreno Allah subhanahu wa ta'ala svemu tome ima znači apsolutno savršeno savršeno znanje zatim Allah Đelešanu ukazuje na mnoge osobine, mnoga svojstva koje on Tebare Kvetara posjedi u Kuranu Neka od tih svojstava, znači na koja on ukazuje, koja potvrđuje, jeste svojstvo dolaska ili svojstvo kažnjavanja ili svojstvo držanja ili svojstvo odmazde i mnoga druga svojstva koja nismo u stanju prebrojati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Fajr وَجَاءَ رَبُّكَ وَلِمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Opisuje Allah te barek wa ta'ala ovdje pa kaže i kada dođe gospodar tvoj a meleki budu poredani u safove, jedan pored drugog, jedan uz drugog. Znači ovdje Allah Đelšanu kaže وَجَاءَ رَبُّكَ i Allah Đelešanu će doći, znači opisuje svojstvo dolaska, da će on te barek od na sudnjem danu doći, pojaviti se iznad stvorenja, iznad stvorenja. I ova osobina je ovakva kakva je znači došla u ovom kuranskom ajetu i mnogim drugim kuranskim ajetima. Mi ovdje znači što nam je cilj sada? Cilj nam je da samo ukažemo na ove osobine savršenstva gospodara Tebare Kevetala koji znači ima jako mnogo koje su na ograničenice, mogu prebrojati, a u stvari mi pojašamo pravilo da su kategorija ovih svojstava Allahi subhanahu wa ta'ala savršena osobina daleko znači šira i veća kategorija od kategorije Allahovih lijepih imena. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Bekare u 210. ajetu Hel yanzuruna illa an Allahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allahi turja'u al-umur. On, znači Allah Tebare Kvetala od pojašnjava, govori kaj čekaju li oni da im Allah Đelešanuhu dođe u sjeni oblaka i meleki, znači u tom trenutku, i da bude svemu kraj. Ovdje Allah Đelešanuhu ukazuje na trenutak kada bude došao, kada se bude pojavio na sudjem danu iznad stvorenja, kada stvorenja budu proživljena, kada budu čekali da se obračun s njima Allah e, bare Kvetala se obračuna. U tom trenutku, znači, Allah Đelešanuhu će doći. I ovaj ajet je isto tako potvrda Allahovog subhanahu wa ta'ala savršenog svojstva dolaska. Da će Allah subhanahu wa ta'ala doći. Kako? Imamo u hadisu koji e, bilježi Eh, Ibn Đarir u svom tefsiru, a isto tako Ibn Kesir u svom tefsiru, koji je podugačak, znači jako eh, dugačak hadis od Ebu Hureyre radi Allahnu, gdje navodi da, znači, pored onog stanja kada ljudi budu u jako velikoj teškoći i teškoćama na sudnjem danu, da će svi oni moliti Allaha tebareke ve ta'ala da otpočne, znači da otpočne sa presudom. Međutim, ko će biti taj koji će otići do Allaha subhanahu wa ta'ala da ga zamoli da otpočne sa presudom, jer će ti trenuci biti dugi, oni će iščekivati, da gospodar svjetova još neće otpočeti sa presudom. Pa će oni znači da prvo što im se u tom trenutku ukaže da pitaju Adema da se on zauzme za njih. Znači taj šefat veliki ko će se zauzimati da gospodar svjetova otpočne sa presudom. Pa će Adem a.s. odbiti kako vam je poznato i svi vjerovjesnici koji su Urul Azm, najodabraniji vjerovjesnici, poslanici koji su najdraži Allahu te bareke svi će oni to odbiti i niko neće prihvatiti da odi da se zauzima, da moli Allaha te bareke da otpočne. Pa će doći znači do poslanika a.s. Muhameda koji će kazati eneleha, zaista to meni pripada i ja sam za toga. Znači ja sam određen, ja ću to učiniti. Pa će poslanik a.s otići iz podarša gospodara svjetova, učiniti seđdu. Znači pašće na seđu gospodaru svjetova i onda će ga moliti i otpočet će da se zauzima za ummet, za ljude, da Allah subhanahu wa ta'ala donese presudu robovima, da otpočne znači sa presudom, za otpočne sa presudom. Međutim u ovom hadisu, u ovom hadisu se pojašnjava da će e, u tom trenutku da se raspuknu nebesa, da se rascijepe nebesa, i tada će, kaže, stanovnici, stanovnici nebesa da se spuštaju. Nakon što gospodar prihvati ovaj šefa za uzimanje poslanika sallam, znači njegovu dovu, njegovo zauzimanje, onda će se ta nebesa rascijepiti pa će stanovnici prvog neba da se spuste, da se spuste na mašer. Zatim će se druga nebesa isto tako rasijeti, pa će stanovnici drugih nebesa se spusti. Pa treće, znači nebo, treća nebesa, pa četvrta, pa peta, pa sve će tako, znači, da se dešava do onog trenutka kada dođu do nosioca Arša. Pa će i oni, znači, nosioci Arša da se spuste. Da se spuste. Uz njih u ovom hadisu dolazi jedna skupina meleka dijela, eh, gdje je poslanik sa svema opisuje karabijun. Znači da će i oni uz ove nosioce arša zajedno s njima se spustiti. I onda dolazi gdje kaže i zatim će se silni Allah, znači ovdje svojstvo isto tako spuštanja i dolaska gospodara Subhanu wa pojaviti i spustiti u sjeni oblaka. A meleci koji su se spustili, koji će biti okolo, znači svi će oni da tesbih govore glasno, da se opisuje će znači to biti tako glasno u jedan glas izgovarati e, slavljenje, veličanje gospodara Subhanahu wa ta'ala gdje kaže, znači dova koja u tom trenutku će biti slave Subhane zili mulki vali malekut Slava pripada, kaže, onome kome pripada sva vlast gospodaru Tebare Kvetala Subhane rabbil arši zil džeberut neka bude slava i slava pripada gospodaru Arša veličanstvenog i svake znači snage. Subhanel al ladhi la Slava pripada ili slavlje neka je onaj koji je živi i vječni koji ne umire. Subhanal allazi yumitul i i je yamut. Neka je slavljen i uzvišen, slava njemu pripada onaj koji usmrćuje stvorenja, a on ne umire subuhun kudus, neka je slavljen veličanstveni onaj koji je čisto svake manjkavosti, rabbul iketi varuh, gospodar svih meleka i meleka džibrila, Kudusun um kudus, sveti, sveti, subhane, rab, uh, e, subhane rabbine l'ala, neka je uzvišeni, slavio naš gospodar, najuzvišeni subhane zil sultani val azame, subhanehu ebeden ebeda. znači u ovom hadisu je došlo da slava pripada gospodaru koji je uzvišen iznad stvorenja, ali će on doći, pojavit će se, znači tog dana spustiti slava onome kojem pripada vlast i veličina sva, Zatim kaže slava, slava njemu za vijeka vijekova. Ebeden ebeda. Pripada takvom gospodaru. U ovom hadisu, znači Ibnu Džerir, i Ibnu, uh, i svi drugi učinjaci Ehli Suneta dokazuju, znači, i potvrđuju ove ajete u kojima Allah subhanahu ta'ala nagovještava dolazak. Znači dolazak svojstvo savršenstva koje pripada Allahu te bareke ta'ala. Ali mi ova e, savršene osobine ne ulazimo niti znači ulazimo njihovu kakvoću, na koji način će se gospodar te bareke vetara spustiti. Znači mi u to ne ulazimo. Zatim Allah Đelešanu potvrđuje svojstvo kažnjavanja. Gdje kaže u sura Al-Imranu 11. ajetu Kada bi ali fir'aune wallazina min qablihim kazzabu bi ajatina fa allahu bi zunubihim wallahu šadidul iqab. Allah Đelešanu ovdje opisuje pa kaže kao što su faraoni i njegovi ljudi prije znači njih poricali prije njih koji su poricali ajete gospodara svjetova ali Allah kaže pa i Allah žestoko kaznio zašto? onda se opisuje Allahu šedidul iqab zaista je Allah taj koji žestoko kažnjava što bi značilo da on žestoko uzvraća i bolno kažnjava i od njega, znači, kada on odluči da nekoga kazni niko ne može umaći. To njemu pripada savršenstvo. Kada Allah subhanahu wa ta'ala odluči da nekoga kazni, on to kazni. I ova kazna je, znači, vezana za njegovu volju. Mi danas vidimo da mnogi silnici žive i uživaju, ali Allah Đelešanu kada bude htio da kazni on, znači kada odredi, tome niko ne može e, pobjeći, niti znači umaći, a on kada kazni nekoga, to se desi u treptaju oka. Znači, ili čak brže od toga. Allah Đelešanu znači je moćan i silan da to uradi. Zatim imamo svojstvo držanja koje pripada Allahu te bareke kao savršeno, savršeno svojstvo. Allah subhanahu Tala u suri al hajju 65. majetu kaže: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره Zar kaže ne primjećujete, zar i ne vidite da je Allah Đelešanu počinio sve što je na zemlji za vas. Pa čak i one lađe koje plove, plove njegovom voljom, njegovim emrom, njegovim odobrenjem. Pa zatim kaže yumsiku sema an taqa ala al-ardi illa bi izni. I on je taj koji, pogledajte sad ovo svojstvo, drži nebo drži nebo da ne padne i kada bude palo pašće znači njegovim od, određenjem njegovom voljom bi iznihi nikako drugačije znači njegovom voljom kada bude to se na sudjem danu kada nebesa se rasijepe Zatim kaže Inna Allahe bin nasi ufun rahim. A pogledajte kako Allah završava ove ajte. Znači gore kada dokazuje svojstvo kažnjavanja da ih je kaznio, završava zašto? Zato što se opisuje da je on taj koji žestoko kažnjava. A ovdje zašto održava ta e, nebesa? Zašto ih drži? Zašto dozvoljava da padnu? Zatim kaže Inna Allahe bin nasi leraufun rahim. Zaista je Allah prema ljudima blagi milosti. Znači svoje savršene blagosti i potpune milosti prema stvorenjima, on drži ta nebesa da ne padnu. A kada bi pala nebesa, desila bi se katastrofa. Svi bi znači pomrli. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ne želi to. Ne želi znači do roka određenog, već daje ljudima šansu, daje im mogućnost, daje im život, daje im znači blagodati kako bi se povratili, kako bi se vratili, kako bi ga obožavali. Znači Allah kada je stvorio ljude, kada je stvorio čovječanstvo, stvorio je sa ciljem da ga obožavaju. Nije stvorio znači ljude da bi ih kaznio, nego da bi ga obožavali. Ali oni koji ne budu svoju misiju, svoj život iskoristili kako treba, naravno da će takvi okončati kroz kaznu, a onaj svijet je gori, znači i žešći po pitanju takvi. Dok oni koji svate uputu, koji se budu pridržavali upute blago se njima, njih očekuje znači blagostanje i svaki uspjeh u drugoj kući. Zatim Marađe Ošanu potvrđuje svojstvo odmaze, da njemu znači svojstvo savršenstva, savršenstva u odmazi, gdje kaže inne bač rabbi kerešedid. pogled kaže Allahšan, odmazda gospodara, tvoga će biti žestoka. Znači, kada odmazda prema neprijateljima, koji su poricali njegove poslanike, njegove ajete, ono sa čim su dolaze, pogledajte žive poslanika, sallam Muhameda, kako su okončali oni koji su se ismijavali, koji nisu to prihvatili? Kako, se, kako su okončali, kako su završili svi oni narodi koji su ismijavali, koji su odbijali, koji su odbijali isto tako poslanike i ono sa čim su dolazili prije Muhameda, alihi salatu wasalam. Zatim kaže poslanik sallallahu alihi wasalam, što mi je hadis jako poznat, jenzu rabbuna tebareke ve ta'ala kule lejletin le sema i dunija, hine jebka thulu lejni ahir. Zaista se naš gospodar spušta svake noći, znači u zadnjoj trećini noći, na ovo dunjalčko nebo, znači u zadnjoj trećini noći. I tada govori, men jed'uni fe esteđibu leh, men Ima li ko nešto da traži, da dovi, pa da mu se kaže da zovem? Ima li neko da traži nešto od mene, pa da mu to dadnem? ili kaže da neko traži oprost od mene pa da mu dadnem. Pogledajte, znači ovdje e, poslanik sallahu alijih veseleme opisuje da naš gospodar se spušta svake noć. I vidimo znači da je ovdje isto tako osobina savršenstva spuštanja gospodara. Kako, na koji način mi u to ne ulazimo. I to će biti pravila vezna koja ćemo mi spominjati nakon znači ovoga. Znači ovdje treba e, ukazati da učenjaci kada pišu o svojstvima, kada govore o svojstvima savršenstva koje pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, spominju e, e, u ovoj kategoriji da postoje tri kategorije tih osobina. Prvo, znači, e, spominju u svojim knjigama, akajskim knjigama, gdje kažu poglavlja Allahovih imena. Zatim, spominju poglede savršeni Allahovi te barek vetala svojstava. I treća kategorija koja nam je bitna koju ćemo pojasniti i kategorija znači obavijesti, obavještavanja o Allahu te bareke vetala. Znači to nije kategorija koja ulazi u Allahova imena i svojstva, već obavijesti kada nešto e, kazuješ o Allahu te bareke, te bareke o teala. Tako da ova prva kategorija, poglavlja Allahovi imena, ovo dobro upamte, poglavlja Allahovi imena je posebnije Znači, ehas, od svojstava obavijesti. Ovo je treće stvari koje smo naveli, znači, poglavlja Allahovi imena je posebnije od ovih savršenih osobina svih koji mi E, pobrajamo i nabrajamo, a isto tako i od ovog poglavlja trećeg obavijesti, znači o Allahu te bareke o ta'ala. Jer mi znamo i uzeli smo to pravilo za Allahovi imena, da iz svakog imena Allaha subhanahu wa ta'ala proizilazi savršena osobina. Znači iz svakog Allahovog subhanahu wa ta'ala e, najljepšeg imena proizilazi savršena, savršena osobina. Što znači nije u suprotnom iz svakog Allahovog svojstva ne može se potvrti Allahovo, znači lijepo ime. Jel? Znači, pogledajte, ova prva kategorija je posebnija od svojstava. Ovi savršeni, a isto tako obavijesti koji govore i ukazuju Allahu te bareke u ta'ala. Zašto? Zato što iz svakog ovog Allahovog lijepog imena proizilazi savršeno svojstvo. Dok iz svakog savršenog svojstva ne proizilazi ime, znači ono koje dolikuje Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim druga stvar, da je poglavlje o svojstvima šire i sveobuhvatnije od poglavlja ovog, ovih, znači, e, Allahovi lijepih, lijepih imena. Tako da ono svojstvo koje dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala ne mora znači da ime koje proizilazi iz tog svojstva dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Razumijete? Znači, e, nekada svojstvo je veličanstveno, znači i za Allaha te bareke ve ta'ala se pripisuje i on se njima opisao, međutim iz njega ne proizilazi ime koje je isto tako veličanstveno i veliko ali nekada može to znači. Zbog čega? Zato što su, upamte, zato što su, znači, svako ime je proizašlo iz Allahovog savršenog svojstva. Znači, svako. Treba da shvatiš. Evo sad ćemo ponoviti. Znači, poglavlje o svojstvima. Poglavlje o svojstvima je, znači, veće i šire i sveobuhvatnije od poglavlja imena. To je jasno, znači šire su bahni, vidjeli ste znači, koliko smo osobina ukazali da su one neograničene, ne mogu se znači pojmiti niti razumjeti. Zatim, znači da e, iz tih svojstava ne, e, ne može se potvrditi svako ime. Ne može se znači svako ime potvrditi Allahu te barek vetala. Ali mora znati da svako je ime proizašlo iz svojstva dok znači svako svojstvo ne proizilazi iz njega ime. Razumijete? Znači svako ime koje mi potvrđujemo, kojim je Salate Tebare Kvetala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Allahu alijih veseleme, ono je izašlo i proizašlo iz i subhanu tala savršenja osobina. Ali ne, znači svaka savršena osobina ne može proizaći iz nje, znači Allahovo veliko, lijepo ime. Razumijete? Znači nekada se može to desiti, ali nekada ne. I mi ćemo navesti, znači, poslije ako boda neka, neke primjere pa ćete shvatiti. Treća stvar, znači, da ove informacije i vijesti o Allahu te bare znači pogledajte, ovo je treća stvar koja se odvaja od Allahovi lijepi imena i savršenih osobina, a to je govoriti, obavještavati nešto o Allahu, znači neke informacije, da ga opišeš nečim što se on te bare nije opisao, znači nije se opisao e, tako precizno, niti ga je opisao poslanik sallahu alijih wasallam... a ti nekada kažeš neki izraz, opisujući gospodara, gospodara tim izrazom, tim izrazom. Pa zato ćemo vidjeti da su ga opisali neki ešeji, ili meuđud, ili kajmu bi znači da onaj koji postoji, onaj koji je prisutan, onaj koji opstoji sam po sebi, jel, tako su ga opisali, pa su to pripisali da su Allahova te bareke vetala imena. Zašto? Zato što su to osobine iz proizlaze imena. Ali to znači ne može se Allahu te barek vetala opisati takvim imenima. Zbog čega? Znači i takvim osobinama. Upravo iz razloga što smo kazali da imena i svojstva jedino se crpe odakle iz Kur'ana i Suneta. Kako se gospodar opisao, obaveza je to prihvat tako ga opisati. Kako ga je opisao poslanik? Obaveza je to prihvat tako ga opisati. Kako je došlo ime, znači ime koje je Allah Tebare Kvetala opisao sebe imeno, obaveza je to prihvat to potvrti. Isto tako poslanik sallahu alijih veseleme obaveza. Ali, znači u ovom slučaju učenjaci kažu za ovu treću vrstu e, e, o informacijama, obavijestima, o vijestima Allahu te barek kada neki govore, znači kad kažeš mevđud u smislu on postoji, on je prisutan. Ovdje znači ulazi se u pojašnjenje. Šta se misli s tim? Ako se misli da je gospodar svjetova prisutan svojim bićem na svakom mjestu, onda se to odbija, to se ne prihvata. Zašto? Zato što Allah Želšanu je negirao takve osobine. To njemu ne dolikuje. On je uzvišen iznad stvorenja. Ali ako se kaže da je prisutan u smislu opisno, da je prisutan svojim znanjem, svojom moći, svojom snagom na svakom mjestu, u svakom vremenu, onda se to prihvata. Razumijete? Dok, dok je druga vrsta učenjaka kazala da i ove opisne, znači u smislu obavijesti Allahu subhanahu wa ta'ala, moraju se isto tako crpiti iz Kur'ana i suneta. Dok drugi dio učenjaka kažu ne, ne mora se crpiti iz Kur'ana, ne mora znači doći izraz u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi ih sellem. Neko nekim riječima može opisati gospodara svjetova, znači ali samo treba vidjeti da to e, sadrži u sebi ljepotu da se želi istina, da se želi znači pravi put i smisao onaj na kojem je znači Kur'an i Sunnet. A ne znači nešto što bi odvelo znači u novotariju ili pogrešno shvatanje i pogrešno razumijevanje o Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ja mislim da ste onaj shvatili ove tri vrste koje su jako bite znači da se shvate i da o ovim stvarima znači ove tri kategorije učenjaci ehli suneta kada pojašnjavaju ovo poglavlje spominju znači Allahova imena, Allahova svojstva i one obavijesti ili vijesti o Allahu subhanahu, subhanahu wa koje su došle. Tako da vidimo znači da ova treća vrsta nije dozvoljena da se kaže da je to Allahova osobina. Znači savršena osobina, niti je dozvoljeno da kažeš ovo Allahu te bareke ime. Zbog čega? Zato da bi to smio kazati, da bi to smio tako potvrti, mora znači doći tekst jasan u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme da se to potvrđe. Jer ono što je znači došlo, što se potvrdo, to moraš prihvati obaveze, obaveze znači da to prihvatiš. Znači sa ovim bi završili ovo drugo, drugo pravilo vezano za Allahove te ve tela savršene osobine, a to je glaslo, znači pravilo ponavljamo, kategorija svojstava, znači savršene Allahovi te ve osobina je šira i veća od kategorije Allahovi te ve tela lijepih, lijepih imena. Treće pravilo koje ćemo pojasniti, to je da su Allahova svojstva, znači sva Allahova tabareke ve svojstva se dijeli na dvije vrste, a to su potvrđujuća i negirajuća. Kako? Potvrđujuća ova svojstva. To su znači svojstva koja je gospodar svjetova potvrdio u svojoj plemenitoj knjizi i koje je potvrdio njegov poslanik sallallahu alihi wasallam. Znači to su svojstva samo tako, znači ona koja je potvrdio gospodar svjetova u svojoj plemenitoj knjizi i koja je potvrdio poslanik sallallahu alihi wasallam u, znači, u svom sunetu koji su znači hadis vjerodostojni. Ne pričamo o hadisma koji nisu vjerodostojni, nego samo znači hadisi koji su vjerodostojni. To su znači savršena svojstva, bez ikakvog vida mahane. Znači nema mahane u njima, nema nikakve e, vrste manjkavosti, nego su savršena onako kako njemu pripada i to je ono prvo pravilo u koje čvrsto mumin vjeruje. Da su Allahova te kvetala sva savršena svojstva bez ikakvog vida mahane i manjkavosti. Poput znači koji osobina života Allah te barek snage, znanja, usminjanja na arš, silazak na najbliži nebo kako smo naveli, lice, ruke koje spominje gospodar svjetova i sva druga znači svojstva kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u plemenitoj knjizi sunetu poslanika sallahu alihi wasallam. Mi to potvrđujemo, draga braćo, znači ehli sunet to potvrđuje, onako kako je došlo, bez ulaska u kakvoću. Znači kada se kaže se to potvrđuje, Znači ova potvrdna svojstva, potvrđujuća i negirajuća. Znači imamo svojstva koja je gospodar potvrdio, ima svojstva koja je gospodar od sebe odbacio, negirao da posjeduje takve, osobi, takve osobine i takva svojstva. Onaj mi kažemo, mi to potvrđujemo onako kako je došlo. Ne sada kako nam pripisuju novotari i ljudi koji su skrenuli sa pravca Selefa na kojem su bila shabi i poslanik alaih salatu wasalam, da kažu kada se potvrdi ruka da mi ulazimo u kakvoću pa kažemo da je to ruka koja sadrži u sebi kost preko kosti znači da je meso ne Bože sačuvaj u to znači mi ne ulazimo niti gospodara te bare kvatara takvim osobinama opisujemo jer smo kazali od pravila i prije znači Allah menima lejse misli i niko nije poput poput Allaha te kvatara ništa mu nije slično ništa nije kao on znači ovdje se potvrđuje samo onako kako je došlo kako je došlo bez kakvoće i kaže se onako kako to dolikuje njegovoj veličanstvenosti, njegovom uzvišenom biću gospodara subhanehu, subhanehu wa Zato nas ovi optužuju, svi oni koji negiraju svojstva od džehmija, od Mu'tazila, Šarija, Maturidija i svi koji slijede u tome opisuju ehli suna s onim uđasimi kada potvrde znači neku od osobina u isto vrijeme da oni e, Allahu subhanahu wa ta'ala daju tijelo, daju mu oblik poput stvorenja. To ni u kom slučaju nije istina kao što vidite iz ovih znači pravila i svega onoga što govorimo o Allahu i tabarek wa savršenim svojstvima. Dokazi za potvrđivanje za potvrđivanje koje su obavezno, znači se potvrdi, da vjeruješ čvrsto kao vjernik. Jer moraš vjerovati u Allah te barek vetala savršeno njegove njegova lijepa imena. Zato što je Kur'an prepun toga, prepun kazivanja o tome. O opisu e, gospodara subhanahu wa Prije svega, Allah Đelešanu to ukazuje, znači obavezuje u kuranskom ajetu gdje kaže u suri En-Nisa 136. ajet Pazite kako kaže, Ja ejuha allazina amenu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasuli O vjernici, znači ovi koji vjerujete, aminu bila ponovo kaže, vjerujte u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika i knjigu koju on objavljuje preko svoga poslanika Muhameda alejhi salatu Zatim kaže: "Wal kitabi alladhi anzala min qabli" i knjige koje su spuštane prije Kur'ana. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا a onaj koji bude uznevjerovao ko bude negirao ko bude nevjernik u to Znači što u Allaha i njegove meleke, i njegove knjige, njegove poslanike i sudji dan, zaista je takav zalutao. Znači zalutao, takav nije na pravom putu. Šta je nama dokaz ovom, dragi brate i cijena sestra eto, Ovdje je znači dokaz da Allah traži od nas, od vjernika, da vjerujemo u Allaha. Kako ćemo vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Vjerovat ćemo onako kako se on subhanahu wa ta'ala opisao, jer znači vjerovanje u Allaha obuhvata i sadrži vjerovanje njegova savršena svojstva njegova lijepa imena. To zahtjeva, to obuhvata i to sadrži to vjerovanje. Znači i drugi video vjerovanja, ali to od vjerovanja u Allaha sadrži da vjeruješ čvrsto u Allahova lijepa imena i savršene osobine kojima se gospodar sve to opisao. Zatim druga stvar, ovdje članu traži da se vjeruje u njegovu knjigu, Šta znači vjerovati njegovu knjigu? Vjerovati u knjigu sve, u sve ono sa je, što je došla, sa čim je došla ta knjiga, sve ono što traži od nas. A to obuhvata i to sadrži šta? Vjerovanje u ona imena koja su potvrđena u Kur'anu, koja su došla u Kur'anu i one osobine koje su došle u Kur'anu. Znači moraš vrsto vjerovati u to. Zatim u ovom ajetu Allah traži vjerovanje u poslanika sallallahu alihi wasallam vjerovati u sve sa čim je poslanik sallahu alijih vseleme došao. A to od znači, stvari vjerovanja obuhvata isto tako da vjeruješ čvrsto u sve ono sa čim je došao poslanik sallahu u opisu gospodara svjetova. Kojim je opisao gospodara savršenih osobina. To čvrsto vjeruješ. Jer Allah on kaže na početku Ja ejuha amenu Ovi koji vjerujete Aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasuli Vjerujte u Allaha, vjerujte u poslanika i vjerujte u knjigu koja je objavljena poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi Kažemo da sve ove tri stvari obuhvataju vjerovanje u Allaha subhanahu wa lijepa imena i savršena savršena svojstva. Također ove stvari se mogu dokazati razumom. Znači ovo je jedan od kuranskih ajeta koji dokazujemo. Nama nije cilj da da iznosimo puno dokaza. Dokaze ćemo iznositi naša predavanja. Razumski dokaz, kako čovjek dokaže, jeste pa Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava o sebi. Opisuje sebe. Svojstvima, znači savršenstva, svojstvima koja, e, koje dolikuju njemu subhanahu wa ta'ala. A mi znamo da su riječi gospodara svjetova najistinitije. Da je njegov govor najljepši. Zbog čega Allah šta u suri Nisa govori na dva mjesta. U 87. majetu i 122. pa kaže Omen asdaku min Allahi haditha a u drugom kaže, ajtu u mena sudaku min Allahi qila. Ima li ko da govori iskreniji od Allaha te bareke vetala? Ima li ko da govori istiniti od Allaha te bareke vetala? Znači, obaveza ti je da vjeruješ u Allahove riječi, da nema niko iskreni, istiniti od Allaha subhanahu wa ta'ala kada govori, a gospodar svjetova se opisuje, znači opisuje se gospodar svjetova ti savršenim osobinama, zato ti obaveza to prihvatiš. Znači nema tu nikakvog vida da čovjek kaže pa sada sam znači u neizvjesnosti da li da potvrdim ili ne. Znači moraš to da potvrdiš, moraš to da prihvatiš i ni u kom slučaju znači ne smije biti vid neodlučnosti u tome. Moraš da prihvatiš. Jer neodlučnost kada dolazi, dragi brate? Dolazi kada nam dolazi neko sa informacijom. Kažu učinjaci, kada ti neko dolazi sa nekom informacijom, a ta isti koji dolazi sa tom informacijom posjeduje jednu od mahana. Koja mahana? Prva mahana koja je bitna, znači, kod onoga čiju vijest neš da prihvatiš, informaciju neš da prihvatiš, zdravo za gotovo je njegovo neznanje. Znači neznanje. Druga stvar je laž, na čovjek znači, ima kod sebe ili pri sebi da je poznat da laže. Kako ćeš prihvatiti tako, Nikada neš prihvat, znači bit ćeš neodlučan. Može on nekad govoriti istinu, ali je poznat po laži, tako da ti si neodlučan da li to da prihvatiš ili ne. Isto tako ovo prvo, znači neznanje čovjek ti kada dođe sa nekom informacijom, ti znaš da je džahil, da ne posjeti tu informaciju, ne možeš to prihvatiti od njega. I treća stvar, kad ti dođe neko, želi ti nešto kazati, želi ti nešto pojasniti, ali je u nemogućnosti da to pojasni, da iskaže. Znači nije u stanju da ti pojasni. On želi, ima u sebi neku informaciju, ali nije u stanju da ti je prenese, nije u stanju da ti je pojasni, tako da ti ni u kom slučaju ne možeš to prihvatiti. A ove tri osobine, znači koje su osnova da bi čovjek bio neodlučan u tome da li da prihvati neku informaciju, znači nikako, ni u kom slučaju se ne mogu pripisati gospodaru svjetova. Allah subhanahu ta'ala je uzvišen, veličanstven, čist od ovih mahana. Znači, ni u kom slučaju to se ne može prihvatiti, niti pripisati gospodaru svjetova. Što nas obavezuje, znači, da je Allah te bareke ve taj koji se opisao i obavezno je prihvati to. Učinjaci kada kažu Čovjek koji negira jednu osobinu ili više osobina ili negira sve osobine Allaha te bara i kvetala, ka njemu se postavlja pitanje. Postavlja mu se pitanje gdje kaže da li se, znači Allah te bara i kvetala opisao tim osobinama u Kur'anu. Da li je obavijestio nas u Kur'anu? Da li je obavijestio nas u sunetu poslanika o tim osobinama? Kaže, ako odgovori da nije, onda laže. Takav znači laže. A ako kaže da jeste, onda ćeš mu kazati da li ti znaš bolje od Allaha te barek Da li znači ti znaš bolje ili Allah subhanahu wa ta'ala? Kada se opisao tim osobinama, kaže ako odgovori da on bolje je znao da Allah postao nevjernik tim riječima. A ako kaže da Allah bolje zna, onda ćeš mu, kaže, odgovoriti i kazati, obaveza ti je da vjeruješ u ono što ti je kazao i čime te je obavijestio gospodar svjetova, jer je Allah, znači, najbolje poznaje sebe, najbolje je sebe opisao, njegov govor je najiskreniji, najistinitiji. Znači, njegov govor je najistinitiji, ne može se ni u kom slučaju to odbiti. Zatim, znači, obaveza, kada sve to vidimo i sagledamo, da prihvatimo svaku osobinu, sa kojom se gospodar opisao, znači onako kako njemu subhanahu, subhanahu wa dolikuje, jer su njegove riječi najiskrenije, a njegov govor je, dragi brate, cijen se najljepši. I ta ljepota govora se ogleda kroz lječitost kroz sil izražavanja, kako se gospodar svjetova opisao, kako je znači kazao svim propisima i vidjet ćemo da je to najjasniji, najljepši, najrečitiji govor koji je pun, koji je vrhuna svake savrš, svakog savršenstva. Znači ne postoji nešto savršenije e, od Allahovog subhanahu wa ta'ala govora. I kada čovjek to shvati, kada razumije, znači kada shvati zaista da je Allah Đelešanhu e, najjasniji u po pitanju pojašnjenja, da je njegov govor najrečitiji, da je njegov govor najljepši, da je njegov govor najistini, najistinitiji, najiskreniji, kako onda može čovjek biti neodlučan u prihvatanju takvih informacija? Jer smo kazali e, da čovjek sumnja da je neodlučan da prihvati neku informaciju isključivo iz razloga kojeg, ako mu ta informacija dolazi od čovjeka žahila, nezalice, od čovjeka koji voli da slaže, da laže, da je poznat po tome, ili ako nije u stanju da to pojasni. Zato učenjaci za ove tri vrste, znači ove tri mahane navode primjer čovjeka, bolesnika. Kažu imamo čovjeka koji je bolestan okupila se familija, okupila se komšija, znači ukućani, oko njega niko ne može mu pomoći. Očekuju da dođe neki doktor da uspostavi dijagnozu. I kažu dolazi u tom trenutku čovjek koji nije doktor, nego je po zanimanju stolar. I kažu, uhvati tog, uhvati tog bolesnika, počinje ga znači pregledati po stomaku, po prsima, po glavi i nakon određenog vremena kaže, e, eh, znači ja mislim da mu je to, to, to i to. Znači on kao neku dijagnozu uspostavi. Kaj da li će ti ukućan, da li će ta familija, da li će prihvati od ovoga, znači to što on tvrdi, tu dijagnozu koju mu je znači, ustanovio. Kaj naravno da neće, zbog čega? To što dolazi od čovjeka koji je neznalica, džahil po pitanju toga. Gdje će stovar znati znači šta je čovjeku koji je bolestan? Nema iskustva, nema znanja i automatski se to odbija. Ali kažu kada bi taj čovjek u tom trenutku kazao, ovo drvo koje ja vidim ispred sebe, zaista od njega se mogu napraviti super vrata za kuću. kada da li će ti ukućan prihvat tu informaciju? Naravno kada ti, da će prihvat. Zbog čega? Zbog njegovog iskustva, zbog njegovog znanja o tom drvetu, znači zaista da ono odgovara da se od njega mogu napraviti vrata. Kažu, nakon e, nekog vremena dolazi drugi insan, drugi čovjek, koji je po zanimanju doktor. I to pozna doktor. Znači, pozna doktor, ali je doktor i dolazi i oni ga upuštaju u kuću. I on znači pregleda bolesnika i na kraju stanovi, uspostavi neku dijagnozu. Ali kažu, pazite, ovo je jako znači opasna bolest. Ona da bi se izliječila, lijek postoji koji koša prije 50.000 maraka. To je puno za ukućane. I on kaže, ja znam gdje, dajte im para, ja ću otići, ja ću kupiti sve. Međutim, on je prije nego što je došao kod njih, oni su dobili informaciju da taj doktor jest super, zna, ima mogućnost, znači ima znanje, ali je poznat po tome da voli prevariti. Znači da voli iskoristiti ljude i zato je kazao toliku cijenu da bi on znači tu neki dio sredstava jel ostavio sebi. Da li će oni prihvatiti od njega tu dijagnozu, tu, te riječi kojima on govori? Neće. Zbog čega? Zbog toga što je poznat po tome da voli slagati nego će tražiti nekog trećeg. Pa kažu ovi učenjaci koji daju primjer, kad nakon nekog vremena dolazi treći, kaže doktor. Pogledajte sad ovog doktora, ima znanje, ima isto tako iskustvo, zatim je povjerljiv, sve ove osobine ima, ali kažu, on kad je upao među njih, oni bosanci, on kinez. Razumijete? I kinez sad na svom jeziku počne pojašnjavati Naravno, ukućani ga ne razumiju. Ukućani pokušaju da kažu koliko dana već bolesnik boluje, znači šta mu je, on ne konta. I znači u tom nekakvom e, dijalogu, raspravi, on uspostavlja dijagnozu koju ne shvataju, ne razumiju, niti on njih razumije. Da li će oni prihvatiti njegovog Naravno da nije zato što ne znaju, nisu kontali šta govori. I tako da učenjaci kažu, sve ove osobine koje su mahane, ne mogu biti pripisane, niti se može gospodar opisat. Zamislite, znači da je gospodar došao sa tim govorom, koji je savršeno, opisao se, a da ti si neodlučan da li to da prihvatiš. To možeš samo da odbiješ u slučaju da dolazi od čovjeka, e, stvorenja koje ima te mahane i te osobine koje su manjkave, a ne gospodar svjetova kojem pripada savršenstvo, zato kad razmisliš o njegovom govoru gospodara te i vidjet ćeš da to znači dolazi, da proizilazi iz njegovog apsolutnog znanja o svemu. Gospodar Tebare Kvetala, najznaniji, najmudriji. Od njega znači dolazi i znanje svo i svaka vrsta znanja. Zatim kada pogledaš u iskrenost, u ljepotu izražavanja vidjet ćeš da je on najiskreni, najistinitiji u svom govoru. U što nema nikakve sumnje. I s treće strane kada pogledaš da je njegov govor i najljepši i najpotpuniji i najjasniji prilikom pojašnjenja. Tako da čovjek nema dileme, ne može biti neodlučan, nego će prihvatiti. Zašto? Zato što je to došlo na arapskom jeziku. Jasnom arapskom jeziku nije došlo, znači, na neko da čovjek ne svata. Ljudi, poslanik sallahu alijih vasalem, ashabi, svi su to shvatili, nije bilo dileme, nije bilo dileme oko toga. Zato, znači, nama nakon svega ovoga ne preostaje ništa drugo, nego da potvrdimo onako kako je potvrdio i poslanik i ashabi i selefi. Allahu te barek i njegova lijepa imena i savršena svojstva, onako kako to njemu dolikuje. I čovjek zaista kad razmisli o ovom primjeru, koji su činjaci naveli i ovim osobinama koje dolazi od ostvorenja, znači ako dođe da se onda ne odlučamo u prihvatanju tih osobina, ili ti informacija, vidjet će znači, da savršenstvo pripada gospodaru svjetova. I vidjet će da mu ne preostaje ništa drugo osim da potvrdi onako kako su potvrdili prije njega. Znači, u ovome ne smije, dragi brate i cijena sestra, da postoji neodlučnost, nego obaveza se potvrdi onako kako je gospodar to potvrdio u svojoj plemenitoj knjizi Sunetu poslanika Sosele. Zatim, s druge strane, to je znači kada se odnosi na Allaha, njegova potvrda, njegov opis Tebarek je u svojoj plemenitoj knjizi. Isto ovo možemo kazati za poslanika Muhameda alaihissalatu wasalam. S tim da se osobine gospodara razliku od osobina poslanika Muhameda alaihissalatu wasalam. Ali s druge strane, poslanik sa bio okćen sa tim osobinama. On je najbolje poznavao i spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel? Od svih stvorenja. I niko neće doći nakon poslanika da je bolje spoznao od, od njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što Aisha radi u hadisu koji bilježi Buharija a drugi rivajet koji je kod Ahmeda i Nesaija koji je isto vjerodostojan, prvi kaže inne etkakum va a'lemukum billahi ene. Zaista najbogobojazniji od vas i onaj koji znači je najznaniji među vama sam ja, kaže Allahu te barek Niko ne postoji znaniji niti bogobojazniji od mene. Niko znači ne zna bolje od mene. A u rivajetu Ahmeda Nesaja kaže Wallahi inni la'lemukum billahi azza wa jalla wa ahšakum leh. Zaista tako mi Allaha kaže, ja sam najučeniji, najznaniji Allahu od vas. Ja se kaj najviše njega plašim. Najviše strahujem od njega. Niko nije bogobojazni od mene. Pogledajte, znači, ovo znanje je strahu strahopoštovanje kako smo pojašnjavali znači, u prethodnim predavanjima. Što vidimo s druge strane, znači, ovo je osobina da je poslanik najznaniji, jel? S druge strane znamo da u džahilijetu prije poslanstva poslanik sa selem je opisan bio sa osobinama poput Esadik i El Emin, iskreni i povjerljivi. Allahu ekber. Znači prije nego što je primio poslanicu bio je iskren i povjerljiv. Zamislite nakon poslanice koliko je poslanik bio iskren. Tom gospodar svjetova potvrđuje. Potvrđuje u Kur'anu gdje kaže u suri Zumer 33. ajetu والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Allah Đelšanu kaže i onaj koji dolazi sa istinom i onaj koji istinu potvrđuje učenjanci se različili znači po pitanju komentara ovoga ali Ibn Abbas a imam Taberi, znači njegov, e, njegov komentar je zabilježio, gdje kaže Ibn Abbas, onaj koji dolazi ili koji donosi istinu, su riječi la ilaha illallah. To je ono, znači što je došlo kao istina. La ilaha illallah. Istina Allahu te barek vetala, da nema drugog istinskog božanstva mimo njega subhanahu ta'ala, da je on najzaslužniji i on je zaslužan samo njemu da se robije, samo da se on obožava subhanahu, subhanahu ta'ala. A onaj koji tu istinu potvrđuje, kaže Muhammed wasalam Kao Allah Đelešanu ga opisuje, da je on taj koji istinu potvrdio, zato što je iskren potpunim imanom, bez imalo znači neodlučnosti u tome. Vidimo znači da je potvrda prije svega toga bilo da je on najznaniji, a ovdje da je najiskreniji, najiskreniji potvrđivanje Allahovi bareke o riječi. Tako da u drugim opisima vidimo da je poslanik s.a.v. došao sa čim? Sa onim jezgovitim govorom. Kada pojasni u kada kaže jednu riječ, ona ima znači mnoštvo drugih značenja možeš napisati znači velike komentare na tu riječ šta je poslanik sallallahu alihi wasallam htio je govor obuhvata mnogo stvari to je poslanik znači najljepše je znao pojasniti bio je najznaniji zatim najiskreniji i treće najljepše je pojašnjavao to obuhvata šta obuhvata isto tako Allahove te barek savršene osobine i Allahova lijepa imena što znači da čovjek kada to vidi i uvidi, da gospodar Tebare Kvetala je takav, opisao se savršenstvom u izražavanju, u opisu, e, u svemu, zatim vidimo poslanika Allahu alijih veseleme, naravno ne preostaje ništa drugo od čovjek osim da prihvati te osobine onako kako dolikuju gospodaru Tebare Kvetala, onako kako on subhanahu ta'ala to potvrdio, kako se opisao i kako ga je opisao poslanik Allahu alijih veseleme. Na kraju ćemo navesti jedan primjer. Znači, e, po pitanju oni koji su zastranili. Allah Đelešanuhu kaže Ar-Rahmanu alal arši Zaista se milostivi uzdigao iznad arša, uzvisio iznad arša. Pogledajte, ovdje znači je došla riječ iz stiva Uzvisiti se, Uzdignuti se iznad nečega. A gospodar svjetova se opisuje da je milostivi se uzdigao i uzvisio iznad arša. Oni koji mijenjaju značenje kažu da ovdje znači ova riječ Teula za gospodariti. Znači uopće se ne misli uzvist, nego za gospodarit Kako se njima odgovara? Pogledajte, ovaj ajet da je Allah se uzvisio iznad Arša je došao na sedam mjesta u Kur'anu. Znači na sedam mjesta. Prije svega znači u suri Taha, zatim sura al araf 54. ajet sura, Yunus 3. ajet sura, Ra 2. ajet sura Furkan 59. ajet sura Sežda 4. ajet sura al hadid 4. ajet i znači Taha ovaj koji smo citirali je 5. ajet na sedam mjesta gospodar svjetova obavještava i ukazuje da je on se uzvisio iznad Arša i koristi znači ovdje iz Teva da se on uzvisio Pogledajte sada ovo. Znači, kazali smo da je Allah subhanahu wa ta'ala najistinitiji, najiskreniji. Da je njegov, pojašnjenje najbolje pojašnjenje. Da nema niko, znači, kada niti je moguć da pojasni kao što je gospodar Tebare ta'ala pojasnio. Kao što je gospodar svjetova opisao sebe. I on ovdje koristi, znači, subhanahu wa ta'ala ovaj izraz. Da se on uzdigao. Ovi su došli i skrenuli i kazali da je to za gospodariti. Znači ne postoji na sedam mjesta gospodar svjetova opisuje se znači da je on se uzvisio i zna se u arapskom šta to znači ovaj stiva ovdje u značenju e, u značenju kada se odnosi na Allah subhanahu wa ta'ala kada bi kazali da znači da se prihvata ovo iz tevla za gospodariti onda bi kazali da u on subhanahu wa ta'ala govoru ne postoji savršenstvo neuzobila znači kazati na sedam mjesta značenje koje je poznato kod Arapa, da je to se uzvisti, uz, uzdignuti se iznad nečega, kazati da znači za gospodari, to bi ukazalo da gospodarov govor od Allaha subhanahu wa ta'ala nije savršenstvo, da nije savršen govor. S druge strane, na ovih sedam mjesta nigdje gospodar svjetova nije koristio ovo drugo značenje iz teula. Znači nigdje nije koristio. I zatim, znači, nakon ovoga čovjeku ne preostaje ništa nego da prihvati značenje onako kako je došlo, kako je poznato. Jer Allah Đelešanu kaže Juridu Allahu li ubejjine lekum wa jehdijekum sunana lazina min qablikum wa jatube alikum wallahu alimun hakim. Allah u suri Nisa kaže u 26. ajtu Zaista Allah želi da vam objasni. Pogledajte, Allah želi da vam objasni i da vas uputi na puteve, znači oni koji su bili prije vas i da vam oprosti vallahu alimun hakim. Razumijete? Allah Đelešanu ovdje kaže Juridu Allahu li ubejjine Allahu akbar. Allah ovog čovjeka da promisli, kada razmisli, nema više tu da on nešto sumnja, da mu postane nejasno. Allah želi da vam pojasni, da vam objasni. I onda ti nakon toga kažeš, e ne misli se to, nek se misli ovo. Allah nije htio to da kaže, nego kaže ovo. Razumijete? Znači bježi od njegovog osnovnog značenja, značenja koje znači vanštinom ukazuje na to, pa kažu ne, ima neko tajno značenje, ima neko skriveno značenje, ne misli se na to, nek se misli na ovo. Allah šanka yuridu Allahu li ubejjine Allah želi da vam pojasni. I završava na kraju Wallahu alimun hakim. Allah je sveznajući i najmudriji. Što znači onaj koji je sveznajući zna najljepše pojasniti. Uzmite danas i daje, i učenjake, i ulemu. Pa je to? onaj koji je ili najljepše zna pojasniti, jel tako? Najljepše zna pojasniti. Onaj koji je manje učen, teže mu ide to pojašnjenje. Ima on znanje, ali teško mu to znači da pojasni. Onaj koji je najučeniji, najbolje zna, on će to najljepše pojasniti. Zamislite Allaha te bareke tala koji je sveznajući. Koji je sveznajući, a u isto vrijeme hakim, najmudriji. Znači najmudrije zna, ljepše zna, pojasno, i koji je sveznajući. I onda na kraju ti ulaziš u te ajete i kažeš ne, ne želi se to, nek se želi ovo. Allahova ruka nije Allahova ruka, nego je to snaga. Bježiš i mijenjaš značenje. To znači ni u kom slučaju nije, nije prihvatljivo. I ovo su znači, e, ovaj prvi dio je bilo po pitanju ovih svojstava koja se potvrđuju a u nastavku, znači sada ćemo kazati o svojstvima koja se negiraju. Negirajuća svojstva, ona svojstva su koja je Allah subhanahu wa ta'ala odbacio od sebe, negirao. Isto tako poslanik sallahu alijih vseleme, znači, koja su manjkava, koja sadrže manjkavost, ona ne priliče, niti se mogu odnositi na late bare kvetala. Poput kojih svojstava? Poput svojstva sna, neznanja, zaborava, nemoći, umora i slično. Znači, ove osobine je gospodar svjetova odbaci od sebe negirao. Znači one se ne pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala, nego je obaveza negirati. Znači ono što je došlo kao potvrda u Kur'anu, kao potvrda, o Allahu i ta savršena osobina obaveza na svakom vijenku da ih potvrdi. A one osobine koje su došle, znači koje Allah Tebarek ta negira, odbaci, osob, obaveza se odbacuju da se negiraju. Razumijete? E, znači šta je tu, na koji način to se može onaj pojasniti. Ovdje nije samo pojenta e, u tome da negiraš, Allah ne negirao san, on kao ne spava, da kažeš Allah te barek tala ne spava. Ne, ovdje se krije savršenstvo toga. Savršenstvo. Zašto? Zato kada Allah te barek negira neku, neko svojstvo, znači koje je manjkavo, koje ne priliči, koje ne doliko gospodaru svjetova, u isto vrijeme proizilazi znači iz te negacije savršenstva Allahu te bareke vetala. Znači, uspostavlja se ili potvrđuje se savršena osobina, a nekada više osobina. Kako? Allah Đelešanu kaže La huduhu vela neum. Zaista ga ne obuhvata ni drijemežni san. Ovdje znači nije dovoljno da čovjek vjeruje da kaže Allah Đelešan njega ne obuhvata drijemežni san. Ne spava. Znači nema sna. Nego ovdje znači kako da vjeruje čovjek. Ovdje treba dodati znači uzvišeni Allah te barek tvara ne spava. Zbog čega? Zbog čega? Ne spava zbog savršenosti njegovog potpunog života. Razumijete? Znači njemu pripada savršenstvo života. Zbog toga on ne spava. Ne samo da ne spava. Znači ne spava zbog njegovog savršenstva ili savršenog potpunog života koje njemu te bare kvetara priliči inako kako njemu dolikuje. Zatim Allah Žešanu kaže na drugom mjestu وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ Pogledajte ovdje što gospodar svjetova kaže. Znači, on je opisuje sebe da je stvorio nebesa i zemlju i ono što je između njih, što je u njima u šest vremenskih razdoblja. A kaže da u tom trenutku tih, tog stvaranja i nebjesa i zemlje svega što je znači u njima, nije ga obuzeo nikakav umor. Negira gospodar svjetova ovdje, znači ovu osobinu umora, da se on e, tebare kvetala umor to negira ali znači ovdje nije dovoljno samo negirati da Allahu pripada znači osobina umora već treba vjerovati da ga ne obuzima umor zbog njegovog savršenstva njegove snage i moći razumijete Znači, zato što posjeduje savršenstvo snage i moći, njega ne obuzima, niti obuhvata umor i zamor. Zatim sljedeći primjer, Allah Đelešanu kaže وَتَوَكَّرَ لَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ti se pouzdaj, osloni se na koga? Na živog koji ne može umrijeti, koji ne umire. I veličaj ga i hvala kako njemu te bare kvetala dolikuje. Ovdje Allah subhanahu neki rad, znači osobinu smrti. Ali nije samo znači do, o, onaj, dovoljno kazati e, Allah ne umire, znači ne može umrijeti. Nego to znači prouzrokuje savršenstvo njegovog života. Zbog njegovog savršenstva života on te bare ne umiri. Zatim Allah Đelšanu kaže وَلَا jazlimo رَبُّكَ أَحَدَ Gospodar tvoj nikome ne čini nepravdu. Nije samo znači dovoljno kazati ili negirati nepravdu da Allah Đelšanu ne posjeduje znači osobinu nepravde. Već treba kazati u ovom trenutku potvrditi znači on to ne čini iz savršenstva njegove pravde. Razumijete? i savršenstva njegove pravde. Zašto ovo navodi? Učenjaci kažu onaj nije znači šta znači kazati za zid? Zid ne čini nepravdu. Znači, zid ne može nanijeti nepravdu. Da li je to, znači, pohvala za zid? Nije, zato što on uopšte niti prima, znači, nepravdu. Ne može učiniti, ne može primiti. Ili nekada, znači, čovjek, kada mu negiraš neku osobinu, on je, znači, iz nemoći, iz nemoći takav. A gospodar svjetova nije takav, znači on njemu pripada savršenstvo, znači negiranje osobine neke od osobina koje on subhanahu ta'ala negira u poslanik sa selem prouzrokuje savršenstvo druge osobine. Zbog toga, znači, vidimo kako ovdje gospodar svjetova opisuje i kako se to uspostavlja. Zatim Allah što kaže uh, u sljedećem primjeru وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا Zaista Allahu ne može umaći ništa ni na, ni na nebesima niti na zemlji. Znači ništa mu ne može umaći. Što ovdje znači negacija osobine koje? Znači nemoći. Ne može se pripisati, ne može gospodaru te bareke vetala. Ali zašto? Allah što kaže, innehu kane alimen kadira, jer on sveznajući i mogući. Znači ovdje odmah negirajući ovu osobinu, to nastaje šta? Da je on subhanahu wa ta'ala, da njemu pripada savršenstvo njegovog znanja i snage. Zbog njegovog znanja, što obuhvata i nebesa je sve znači stvoreno, on zna znači za svakoga. S druge strane on je svemoćan da kada želi nekoga da kazi, on će ga kazniti. I nikomu ne može umaći. E pogledajte, znači na ovakav način, na ovakav način se negiraju osobine koje je negirao gospodar svjetova, a u isto vrijeme se potvrđuju savršene osobine koje proizilaze iz te negacije. Toliko za večera, znači s ovim bi završili prvo pravilo, drugo i treće pravilo. Samo ćemo na kraju još pojasniti. Znači, prvo pravilo koje smo kazali u prošlom predavanju, da su sva Allahova svojstva savršena i u njima se ne nalazi nikakav vid manjkavosti. Sa bilo koje strane kada se pogledaju. Drugo pravilo koje smo učera spomenuli, da je kategorija ili ovo poglavlje lavite barek treba savršena osobina veće i šire od poglavlja i lijepih imena. I treće pravilo koje smo spomenuli, da su Allahova svojstva dijeli na dvije vrste, a to su ona potvrđena ili potvrđivajuća koja potvrđuje za gospodara svjetova i negirajuća koja negiraš od njega subhanahu wa ta'ala koja je on negirao njegov poslanik salallahu alihi wasalam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podare da se okoristimo, da shvatimo, da razumijemo ono što smo kazali, da se toga pridržavamo, da nas uputi na pravi put, na put sa kojima je on te bare kvetara zadovoljan poput poslanika, ashaba i svi oni koji su islijedili na tom putu da nam učsti naše korake na pravom putu, da nas poduči onome što ne znamo, da nas izvede s ovoga svijeta, da on te bare kvetara zadovoljan s nama, da uputi naše zalutare, našu familiju, naše očeve, naše, e, da oprosti mami, babi i svima onima koje mi volimo da ih Allah subhanahu wa ta'ala uputi, da zbliži naše safove, da nas ujedini na pravom putu oko riječi La ilaha illallah Muhammed Rasulullah Zatim na kraju molim Allah da vas nagradi najljepšom nagradom što ste saburali i odvojili svoje vrijeme i kažem onaj, još jedan put ponavljam na kraju da je ovo zahtjevno i da traži znači koncentraciju e, da budete znači svjesni da paživo slušate kako biste najljepše to shvatili i razumjeli i molim Allah te barek da se koristite kao da se koristim ja i svi oni koji budu slušali Subhane Allahum hamdika šadu la ilaha ila tu bolje, Zakon zakum